ตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทาสะขอ Lázaro. กิติสัพพัญญามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าทิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า านอารังเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโน ถึงผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกทางแจ่มแจ้งอนุตตรวปุริสธรรมสารติ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าจะ พระภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้มัทิเมสรนังคัญญาพุทโธเมสารนังวรังสรนังองค์ เจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะประเสริฐของข้าพระเจ้าเยเดนะสัจวะเจนาวะไดยังสะดุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนายะบุญยังปัสุทังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้จาเตปบอันตรายาเมมาเฮสุงดาสเดสสาอันตรายทั้งปวง ได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น นายเนวาจายวเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกามังปะกดังมายายังอำนาจดีเดียนันดังทีกาพระเจ้ากระทำแล้วในพระนามพระเจ้า พุทโธปฏิคันนดวจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนันต์การันตเรสังปริดุงวาพุทเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ธรัาสติยัรวคาโตภะควะตารมโมพระธรรมเป็นสิ่งดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันดิติโก ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ยำขาดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านโยงมาดูเถิดโอปานายิโก เป็นสิ่งที่ควาน้อมเข้ามาใส่ดัวปาจาตังเวริดาโพวินโยตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนได้ มัจเมสรณังญญังธรรมโมเมสรณังวรังสารนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะประเสริฐของข้าพเจ้าเนเดนะสัจวัตเท สมิด้วยการกล่าวคำสัมย์ีข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเด็ดแห่งบุญนั้นนายเยนวัน ด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก็ดี ด้วยใจก็ดีทามเมกุกามังบกตังมายายังอำนาจที่เทียนอันใดนี้พระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิกันด้วยเจียนตัง ở ra đẳng chung hôn người a nan ca lan ta lê sam lê đung vai sam mê เพื่อการสำรวมระวังในพระสมในการต่อไปทยังพานุสติยังกัลภูมาเสยสุบา ติปันโนภะคะวะโะสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใ và đi giải yêu ai Ah. ้วยเหตุแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวเจสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาก็ดีด้วยใจก็ดี สังเกกุกรรมปะกะดังมยายัง ธรรมนาดีเย็นอันใดที่ข้าเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ สังโฆปฏิคานะโดยนียันตัง ขอพระสงฆ์ยงอดถึงอดอันนันทา chưa ca sẵn đường ra ông này gan trò bay